como cómo pega esta gelada, boludo. A ver. Oh. Alta seca le pegaste, eh, Luis. Tito, apretate, guacho, dale, vamos, eh. boludo. Tito. Te dije, boludo, vamos. No, yo me quedo acá. Vamos a cortar acá, boludo. Ah, mirá la racha que va pasando. ¡Está piola, pero la recha. Ahí le cherra, ahí le cherra. ¡Ay, rocha! ¿Qué hacemos? Vamos a como Terminator, guacho. Hoy la cumbia. ¡Sabelo! ¡Tan duro vas a estar! ¡Terminator! Terminator pasó por mi casa, más loco que una cabra. ojos más rojos que él. <laughs> Terminator se fue pa' la villa a pegar un par de pastillas. Como no había más, fue pa' mi rancho y nos pusimos a tomar. Como no había más, fue pa' mi rancho y nos pusimos a tomar. ¡Baile Rocha! la vida que quiero hacer. Me siento resarpado y esta es la vida que quiero hacer. Sabeno, puta, rocha. Terminator.